Segurtasun neurriek festeen kostua initzemendatzen dute urtez urte. Iaz, batkako 2 milioi euro kostazen segurtasuna, alta, baionako festetan ez dira baionako biztanleak bakarrik ibiltzen, milioi bat pasa festa egiletarik, berrogeita mar mila biztanle besterik ez dira baionan. Gastu erraldoi horiei aurre egiteko, atera bide bat atxeman behar dela esplikatu digu, ibugald, baionako animazioen lantaldea zarduratzen den asuantak. la montée en puissance des charges de sécurité sur les fêtes de Bayonne est considérable. C'est du 100, 150 000 par an. Et dans ces conditions-là, si l'on est responsable politiquement, euh, on s'interroge sur euh, la capacité... pare aldiz, hostaler eta elkarte gehienak ez festak ordaintzearen aldekoak, pigene ostatuko sina adibidez. C'est très peu, c'est une petite somme effectivement, mais je suis pas favorable à, à faire des, des entrées payantes dans une fête. C'est pas un festival, quoi. c'est une fête, c'est une ville. Je conçois pas pour des, pour des fêtes de ville ou village. Baionako peinen eta elkarten Buruden, Owen Lagadek iriartek ere dio, aterabidea Estela ordainaraztea gastu guztiak mai gainean ezarri Il faut plutôt associer plusieurs micro-solutions. On n'a pas de solution miracle non plus, donc l'idée c'est de se poser, d'y réfléchir profondément en prenant chacune des lignes de coups des fêtes de Bayonne et en essayant de trouver une idée pour chacune, plutôt que de faire un accès payant qui lui vient vraiment briser le concept, l'ADN et le concept de liberté qui a Momentuz, eztabaidak segitzen